Chunka huknio kah capítulo. Jerusalempi kah eñihkunaman Pedropa apostol Judiapi kah eñihkunam apostolkunapiwan jaco, mana judio kah runakunapas Diospa palabran Jerusalén man Pedro kuteramuptinñataqmi, kuna atipanakuspan paywan jaco. Imanasqata qamqarirqanki mana señalasqa runakunaman, hinaspa paykunawanpas mikumurqanki, nispa. Chaymi Pedro, qallarinninmanta imaynan pasakusqanta willakuspan nerja. Hupi llaqtapim Diosta mañakuchkarqani. Chaymi revelación tachaskispa irikurqani, hanaq pachamanta tawan puntanmanta warkusqa, hatun lliqlla hina ñuqapa kasqaykama uraykamukta. Chaypa ukunta, Sumaqtaqawaykuspaymi tawa chakiyuq kunata, purun animalkunata, culebra hina animal conata, en kunata. mi Hinaspaymi uyarirqani, atari Pedro, wañuchispa mikoi, nexta. chaimi ñuqañataq nirqani, manapuni mancho señor, ñuqaqa aykapipas mana mikurqanichu, mana mikuna kunataja, nispa. Chaymi huktawan rimapayamuarqa. Mikunapaqmi nispa Diospa kunataja, amayanichu manapuni mikuymanchu nispaqa. Chaynallatam pasakurqa kimsakama. Hinaptinmi chaykunaqa anaqpachaman kaqlla huqarikururqa. Chay ratullapim kimsa runakuna chayaramurqa, chay samakusqay wasiman Cesarea llaqtaman pusawananpaq. Chaymi chuya espíritu kamachiwarja. Paikunawangri, ama yaspaiki, nispa. Ñuqawantaqmi mererhako kay suqta chairunapa Lliwmi yaykurqaniku, chayrunapa wasinman. Chayrunam willawarqaku, wasinpi sayachkaq ángel rikuriykuspan, Kunang yaruna kunata kachay, Pedroan sutichasja Simonta posamunankopa. Paymi Imainam imainam qampa sinaspa nispa. Payachkapti rimapayachkaptiyraqmi, ñuqanchikman nyaupakta amushampi hina, chuya espíritu paikunamampas uraykamurqa. Chaymi yuyarirurqani, Señor Ninche Jesucristo Panishanta. pai Chihaptam Juanja bautizar yakuang. Hamkunatanyatarmi Dios bautiza kichik chuya espirituan. Nispa. Señor Jesucristupi iñikkunaman, ñuqanchikman hina espiritunta Dios hoptinqa, pitar ñuqaqa kargani Dios Jerusalén chaynata Jerusalén pikag iñikkuna uyariruspankum, manaña Pedropa kuntampichu karjako, inaspam Dios tayupaycharqaku. Chaynaqa mana judio Dios mi guanacuitaña hui con wiñaypaj kawsanankupaj. Nispa. Antioquía Estebanta iñiqkunamanta. Esteban tawañurachispankum wakin atikacharjako. ñakarichinankupa hatikacharqaku. la okama Fenicia Wakin niñatag Antioquía llaqtaman. jesucristo judío runakunallaman Jesucristomanta y Ichaja Chipre laomantawan chainatag serene yachtamantam. Wakin y charurjaku Antioquia Paikunam Señor Jesús manta alguien noticiata willakurjaku, manajudio kajrunakunaman. Dios me ateininwan paikunata yanaparga, chaymi mi achkarunakuna Jesucristuman iñikurjaku. Jerusalén llaqtapi y y yacharuspankum, Bernadeita kacharjaku Antioquia llaqtakama. Charuspanmi, chay Dios Dios y un hawaykuspan, se corja. Hinaspanmi paykunata kallpancharqa, uksunkulla qaqaina sayaspanku señor taqatinankupaq. Bernabéqa, chuya espiritupa untasqan Dios Diosman hapipakuq allin runa karqa. Chaynapim achka runakuna, yapakurqa señorman iñispanku. Chaymantan Bernabé, pasarqa Tarso llaqtaman, Saulo maskaq. Tariruspanñataqmi posarja Antioquiaman. Chaypim huk watapuni, iñiqkunawan karqaku achkarunakunata yachachispanku. Chay Antioquia llaqtapim, Jesucristo kunata cristianoan sutichayta qallaykurqaku. Chay kunapim, punchawkunapim, manta wakin willakuqkuna, Jerusalemmanta rirqaku Antioquiaman. Hukninpa sutinmi karqa agabo. Paymi sayarispan chuya espiritupa yanapakuyninwan iñiqkunata nerqa. Tukuykaypa chapim, hatunyarqaykanja, nispa. Chaymachiq aptapuni pasakorja, Claudio sutiyuq reypatinpumpi. Hinaptinmi Antioquiapi ñiqkuna, rimanakurqaku Judiapi ñiqkunaman, atisqankuman hina yanapakuy apachinankupaq. Chaynapim Bernabéwan hinaspa Sauluwan apachirqaku, yanapakuyninkuta Judiapi ñiqkunapa ansyanunkunaman.